popuštamo u vjeri. Htjeli mi to priznati ili ne? Ovo je jedan od krucijalnih glavnih razloga. Griješenje prema Allah. Činjenje grijeha prema Allah. Nemoguće je da čovjek čini grijehe, čini loša djela i da konstantno također čini ogromna dobra djela. Nemoguće. Zato što čovjek kada čini grijehe, kada čini ono što Allah ne voli, ono što Allaha srdi, pogotovo tajne grijehe gubi slast imana. Biva kažnjen, Allah će kazniti prije ili kasnije takvoga. Pa ga kazni, kao što je ovaj rekao, koliko sam ti puta učinio greha, nisi me kaznio. Koliko sam puta kaznio, ne, ne znaš da sam te kaznio. Zato što ti je srce zamrlo. Izgubio si slast o ibadetu. Onaj koji izgubi slast o ibadetu, on će na kraju ostaviti ibadet. Jer je teško činiti nešto što moraš, na što si prisiljen. Čovjek će prije ili kasnije ostaviti to. Ali ono u čemu čovjek uživa, kao što je poslanik Alihi Salocom uživao u namazu, pa bi govorio, Bilalu, ja Bilal, aqimi sala, rihna biha, o Bilale, uči ikamet za namaz, odmori nas namazom. Vađu ilet kurretu ajni fi sala, islas moga oka, moj rahatluk, duše učinjeni u namazu. Zato je stajao dugo, da su mu skoro pete pucale od dugog stojanja. Uživao u tome. I kada čovjek uživa u nečemu, teško da će se rastaviti od toga. Ali kada čini pod prisilom maltene, prije ili kasnije će to ostaviti. Zato se dobro čuvajmo griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To što u hadisu kod imama Tirmizije da je rekao Allahu, šeha Albani ga ocjenio dobrim šeha Mukbil al-Wadi, da je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, kada god čovjek učini grijeh, na njegovo srce se zabilježi tačka. Kada god čovjek učini grijeh, tačka. Pa kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, grijeh po grijeh, grijeh po grijeh, tačka po tačka. Tačka po tačka sve dok srce ne pocrni u potpunosti i ne zamri sve dok srce u potpunosti ne pocrni i zamri. Zato se dobro čuvajmo griješenja. Svih vrsta grijeha, podučimo se koji su to grijesi koji čovjeka izvode iz vjere i gledajmo da smo što dalje od njih. Veliki upropaštavajući grijesi koji čovjeku također poništavaju ogromna dobra djela, ali se dobro čuvajmo i malih grijeha. Zašto? Zato što mnogi ne obraćaju pažnju na male grije. Hajde, Allah je milostiv, Allah će oprostiti, nije problem. Allah je milosti. Njegova milost je pretekla srđbu. Ali kad ćeš ti prestati s tim grijesima? Došlo je u brojnim hadisima, došlo, došlo je upozorenje upravo na male grijehe. Pa kaže, dobro se čuvajte malih grijeha, jer kada se oni sakupje na čovjeku, unište ga. Pa vam je poznato u drugom hadisu da poslanik Alihi Salaca male grijehe poredi sa skupinom ljudi koji su na putovanju. Pa u jednom momentu svrate da malo odmore. Pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne sakupe dovoljno granja da potpale vatru i da skuhaju sebi ručak. Ispekuju sebi ručak. Ja. E takav isto primjer. Jedan grijeh, drugi grijeh, treći grijeh, sve dok se ne nakupe na čovjeku i dok ga ne sagore. A čuvajte, čuvajmo se također tajnih grijeha, kako kaže Ibn Qaim Rahimahullahu Teala, osnova popuštanja u vjeri. Glavni razlog popuštanja u vjeru jesu tajni grijesi kao što je osnova postojanosti čvrstine u vjeri tajni i badeti. Kao što je osnova čvrstine u vjeri tajni i badeti. Jer da bi ti nešto mogao učiniti javno, a javni i badeti su obavezni i badeti, jel tako? Ono što nam je učinjeno obaveznim, to nam je propisano javno da činimo. A sve ono što je dobrovoljno, to nam je propisano da činimo tajno. A neće čovjek činiti, moći činiti javno dok ne bude činio ono tajno možeš ti nekome sad ovdje ili tamo negdje na ulici prići, posavjetovati ga, pozvati ga da čini dobra djela, loša djela, ako nemaš tajnog i badita. Nije lako prići čovjeku pa reći živio, nije to u redu, tako, tako, gdje budi ovako. Ako nemaš noćnog namaza, ako nema učenja Kur'ana, ako nema sadake. Hm. Jel? Zato se dobro čuvajmo, čuvajmo grijeha. Dahak, rahimahullahu ta'ala, kaže, ne znam da je neko naučio Kur'an pa ga je zaboravio osim zbog grijeha ne znam da je neko naučio nešto od Kur'ana pa ga zaboravio osim zbog greha. Kaže Hasan el Basri, kada mu je došao čovjek i kaže mu ne mogu da ustanem na noći namaz, a noći namaz toliko vrijedan, najbolji namaz nakon obaveza namaza, ja hoću da ustanem, volim, hoću da ustanem, da mi je da ustanem, Na nogu. Kaže, kaj je detke zunubuk, tvoji grijesi ste privezali za postelju. Drugom, spominje se od Hasan el Basri i od drugih, posavjetovao je pa je rekao nemoj griješiti Allahu prema danju pa ćete Allah izvesti pred sebe noću ne griješi prema Allahu danju, pa će te Allah dovesti pred sebe noću. Omogućeti da klanjaš noći namaz. Ibnu Sirin, ili prije njega, imam seuri i kaže, zbog jednog grijeha pet mjeseci nisam mogao ustati na noći namaz. Zbog jednog grijeha. Čudo je, ili nije nimalo čudno što pet godina ne možemo ustati na noći namaz. Kaže, vidio sam čovjeka u džami kako plače, pa sam rekao, pretvara se. Hej, šta mi govorimo? Vidio sam čovjeka kako plače u džami, pa sam rekao, pretvara se. To on plače radi nas. Pa su mi rekli, kako je mu takija, bogobojaza. Zbog toga pet mjeseci nisam mogao ustati noći namaz. Ibn Sirin u poznim godinama zapao u velik dug. Ovo su vam sve poznati učenjaci. Pa kaže, ja znam ja odakle dolazi ovaj dug. Ovaj dug dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Fudajl ibn Jad kaže, nikada nisam pogriješio, a da posljedicu ili tra to grijeha nisam vidio na svojoj supruzi. Dakle, neminovno, kada počinimo grijeh, to ostavlja traga i na nas, naši ibadet i na drugih.